Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Marie Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha et Gökşen Şahin Lisha. Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au bistrot français. Vous êtes avec nous ce soir pour un menu, un menu français à Istanbul. Baylar bayanlar Fransız lokantasına hoş geldiniz. Bu akşam bizimle bir Fransız menü için İstanbul'dasınız. Sortez. Venez Ça allait pour moi, monsieur Septime Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Mmh, mm, fausse tombe. Attention, hein. Trois, quatre. Une entrée, cette fois à nouveau je serai derrière les fourneaux pour cette entrée artistico-documentaire, suivi de notre chef Adrien et de son commis Gökchen qui se chargeront de cuisiner ce soir notre invité Richard Lapniès du collectif Istanbul. Le dessert, cette fois-ci, une vraie mise en abîme avec un dessert des desserts, sauce profiterole franco-turque, une chronique de la chef pâtissière Marie, et pour finir, le café l'addition par notre traductrice et toujours très souriante, serveuse Gökchen. Bu akşam yemeğimizde bir farklılık olacak. Antreyi Stefan sunacak. Arkasından Adrian ve ben birlikte konuğumuz Kolektif İstanbul'dan Richard'ı hafifçe pişireceğiz. Arkasından tatlı kısmında yine Marie ve e, kahve ve hesapta da yine ben olacağım. Alors, alors pour cette entrée, pourquoi aller voir des documentaires dans un musée Peut-être parce qu'ils sont cette fois des œuvres d'art. Et oui, ce soir, l'entrée, la mise en bouche du bistrot français sera dédiée à l'exposition de l'artiste turc Ali Kasma. Cette exposition se tient actuellement chez Arter sur Istiklal et ce jusqu'au 5 avril prochain. Pourquoi cette exposition ce soir Ceux qui me connaissent savent que je suis difficile à convaincre artistiquement. D'autres qui me connaissent aussi pensent sans doute que j'ai par moments une vision un peu dépassée, voire surannée de l'art. Ce doit être les initiés. Alors je comprends que cela puisse finalement paraître étonnant que je consacre cette chronique à un genre que j'adore quand il n'entre surtout pas dans le champ de l'art, le documentaire. Oui, car chez Arter, un lieu d'art contemporain, ce sont bien des documentaires que nous pouvons voir dans une scénographie très maîtrisée et très belle, mais dont la mise en scène ne maquille pas, pour une fois, un intérêt relatif. L'artiste nous force dès l'entrée à être physiquement au centre de ses vidéos. Nous sommes littéralement sur et dans l'image. Ces suites ou séries de documentaires qu'il compose, parfois depuis plus de dix ans, sont des gros plans. Pas toujours techniquement, cinématographiquement parlant, mais surtout humainement. Ces gros plans sont là pour saisir un geste, une mécanique qui nous est tellement connue par les flots d'images télévisuelles que nous n'y prêtons plus attention. Casma, lui, sait en tirer l'essence esthétique et parfois symbolique, et plus que de nous la restituer, il nous la fait vivre. Cette exposition qui s'intitule Time Maker, machine à produire du temps, faiseur de temps, je ne sais pas comment le traduire, ne définit finalement pas le personnage de la première vidéo en entrant qui est un horloger qui remonte patiemment une mécanisme, un mécanisme, mais désigne l'artiste lui-même, qui remonte le temps de l'homme, en assemblant les vidéos comme les pièces d'une montre. Temps de production, temps du savoir, temps du geste, temps de la vie au final. Alors oui, parce que Casman n'est finalement pas dans l'anecdote mais parle de l'homme, alors oui, parce que les images de Casma sont des chorégraphies et quand il parle de ses vidéos, il parle de poésie. Casma est un artiste et ses documentaires sont des œuvres d'art. À aller voir, bien sûr, chez Arter. Evet, bugünkü küçük giriş yemeğimizde e, Stefan bizlere Ali Kasman'ın Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Arter, bir çağdaş sanat galerisi olan Arter'de görebileceğiniz belgesel e, sanat eserinden söz etti aslında. Bunun ismi, e, serginin ismi Time Maker. Girdiğiniz andan itibaren aslında büyük planlarla beraber sizi bir zaman döngüsünde ve estetik döngüsünde kendi içine alan ve hem o döngüyü takip ettiğiniz sürece de sizi sanatçının dünyasına sokan sergiyi mutlaka gidip görmenizi tavsiye ediyoruz. Alors passons maintenant au plat principal. Adrien, Gökşen, c'est à vous pour cuisiner Richard. Alors, bienvenue Richard. Euh... Oh, je <laughs> Très bien. Et Richard, pour ceux qui, qui, vous, qui n'ont pas encore la chance de vous connaître, euh, <clears throat> toi, et ton épouse Asle et puis euh, votre groupe euh, collectif Istanbul, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de votre parcours Qu'est-ce qui, toi, en tant que Français, en tant que Breton, t'a amené ici à Istanbul Et puis, comment vous en êtes arrivé à faire de la musique ensemble alors c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref. Euh, je suis arrivé euh, à Istanbul en 2001, enfin je me suis installé à Istanbul en 2001. Euh, la musique, c'était une démarche qui remonte à il y a bien longtemps, d'abord avec la musique bretonne, et puis ensuite dans les années 90, enfin vers la fin des années 90, j'ai commencé à voyager dans les Balkans, Roumanie, Bulgarie, Bosnie, et donc toujours en quête de musique. Et puis euh, j'ai fait un premier voyage en Turquie en 99. Et là, j'ai pu. Euh, euh, j'ai continué cette démarche, donc un peu, on va dire, ethnomusicologiste. et puis, euh, donc, j'ai décidé de m'installer ici parce que c'était plus, on va dire, l'atmosphère était plus légère, on va dire, en Turquie euh, à, la fin des années 90 et au début des années 2000 que dans les Balkans, où là c'était assez, c'était quand même encore un peu, un peu tendu, on va dire. et euh, donc j'avais à la fois ici la musique des Balkans et à la fois la musique turque. Et donc, euh, on a commencé ça. J'ai rencontré Asle, et puis Asle m'a aidé dans cette, dans cette démarche, parce que comme j'allais voir, comme je parlais pas turc, et que les musiciens ne parlaient pas euh, anglais ni français, euh, elle m'aidait donc dans, dans, dans, ces rencontres en faisant des traductions auprès des jeu, donc des joueurs de Zourna, des, des, des des, musiciens dans, les restos et tout ça. Et puis voilà, petit à petit, euh, je parle très, très longtemps. Si tu veux, on peut faire. Non, euh, c'est bon. petit à petit. Je, vais t'aider aussi en hein, faisant la <laughs> traduction. Et puis petit à petit, euh, on a commencé à, à, connaître vraiment beaucoup de monde. Et on s'est dit, eh ben, comme un carnet de voyage, faisons un album avec toutes ces, toutes ces personnalités rencontrées. Et on a fait le premier album de collectif donc en 2005. Et c'était un peu, on va dire, le, euh, euh, voilà, le compte rendu ou le, le, de toutes ces rencontres euh, faites à Istanbul, mais aussi par rapport au répertoire des morceaux que j'avais déjà récupérés avant, donc depuis la fin des années 90, quand j'ai commencé à collecter dans les Balkans. Et, donc j'ai fait un mélange de tout ça et on a fait, ce premier album qui s'appelait Balk Anatolia avec 21 musiciens et puis euh, du beau répertoire. Et voilà, c'était une sorte de. On s'est fait plaisir, quoi. C'était avec. Euh, il y avait Selim Sesler, Birol Topalolu, Osman Aktash, euh, euh, Bouzouki Ohan. Il y avait vraiment beaucoup de monde et que du beau linge. Donc c'était bien. Et donc c'était pas du tout un projet de groupe pardon. C'était pas du tout un projet de groupe, c'était juste un projet d'album. Et ensuite, on s'est dit, euh, euh, si tu veux, l'album a eu rencontré un, certain succès, on va dire, et on nous a demandé de faire des concerts, mais évidemment, c'était pas possible de faire euh, avec ces gens-là, de, donner des concerts, surtout 20, avec 21 personnes, c'était pas aisé. Donc on a fait, on a fait un noyau, si tu veux, on a dégagé un noyau de, de ce groupe-là, de ce collectif. C'est pour ça que ça s'appelait collectif au départ. Très bien, merci. <laughs> Şimdi ben elimden geldiği kadar <laughs> özetleyerek tercüme etmeye çalışacağım. Aslında Adrien Açık Radyo dinleyicilerinin pek de bilmediğini zannetmiyorum ama bilmeyenler olursa diye e, Richard'dan önce Kolektif İstanbul'u tanıtmasını ve bir Breton olarak e, Fransa'dan nasıl İstanbul'a gelip yerleşmeye ve burada müzik yapmaya karar verdiğini anlatmasını rica etti. E, aslında dolayısıyla burada Richard'ın hikayesinden başlayıp grubun nasıl kurulduğu hikayesine doğru devam ediyoruz. Richard 2001'de İstanbul'a yerleş Ondan öncesinde de ama 1990'larda ve 90'ların sonunda Balkanlarda dolaşarak bir etnomüzikolog olarak o bölgenin müziklerini çalışmaya evet, devam ediyordum aynen. diyor. sahte bir etnomüzikolog olarak. <laughs> evet. E, ama tabii ki ilk esinleyen şey beni e, Breton müzikleriydi. Sonra Balkanlara geldim. E, 1999'da ilk defa Türkiye'ye geldim hı hı. dedin ve bundan sonra gelip gidişlerin olduğu 2001'de yerleştim e, haliyle yani e, kolektif İstanbul'u bilenler Aslı'yı zaten biliyorlardır ama bilmeyenler olursa diye e, hem kolektif İstanbul'un solisti hem e, trompetçisi eğer yanlış söylemiyorsam e, hem de aynı zamanda bel kemiği <laughs> Aslı'yı. Dolayısıyla Aslı'yla tanıştım. Aynı zamanda Richard'ın da eşi bunu da belirtelim. E, Aslı yardımıyla aslında Türkiye'deki müzisyenlerle iletişime geçmeyi başardım. Dolayısıyla orada e, işte zurnacılar, davulcular bunlar çok fazla İngilizce ya da Fransızca konuşmadığı için o sayede e, birlikte bir e, tanışıklık ve bir birlikte müzik yapmayı geliştirdik dedi. Sonra da e, bu yolculuğun aslında Balkanlardan başlayıp Türkiye'ye yerleşerek devam eden yolculuğun hikayesi olarak 2015'te bu bütün tanışıklıkları bir albüme doldurup Balkan Anatolia albümünü çıkarttınız. Tabii arkasından da size konser yapma teklifleri geldi. Balkan Atolya'nın e, albüm kadrosu aslında çok genişti. Selim Sesler'den e, sen istersen isimlerini tekrar ee, söyle. Osman Aktaş, Selim Sesler, e, Birol Topaloğlu, e, başka kim var? İzzet Kızıl, e, ya unutuyorum ama tamam. <laughs> çok geniş bir kadroydu. Evet. Dolayısıyla 20 küsür kişiyle beraber konser yapmak çok mümkün olmayacağı için e, bu proje, e, bu tanışıklıkların albüm projesi bir gruba dönüştü ve Kolektif İstanbul böyle doğdu. Voilà, donc on voit des, des collaborations fructueuses tant avec euh, Asle, <laughs> avec euh, tous ces musiciens avec qui tu as, as pu collaborer. Euh, Et, donc finalement, le résultat, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Vous avez fait donc un premier album, vous avez joué dans de nombreux endroits. Est-ce que tu pourrais à la fois nous, décrire un peu, un peu plus euh, ces, musiques que vous avez apportées et puis les, les, lieux dans lesquels vous avez euh, joué ces musiques-là Alors, euh, musicalement, c'est un peu un, projet un peu difficile à, à décrire. C'est pas parce que... À vrai dire, le plus simple, c'est de présenter les musiciens. Euh, dans le collectif, il y a deux musiciens, qui, donc l'accordéoniste Tamer et le clarinettiste Talat, qui sont des musiciens traditionnels et qui font de la musique de mariage et qui sont des musiciens qui sont des Göchmen, qui viennent donc de Shumen, dans le nord de la Bulgarie, nord-est de la Bulgarie et qui, et qui, ont, qui viennent d'une famille de musiciens. Leurs pères, euh, leurs oncles euh, étaient des musiciens aussi dans le village. Et, donc, eux, ils amènent, on va dire, un peu le, la légitimité euh, de, traditionnelle dans, notre musique. Ils font de la musique. Alors, est-ce que c'est de la musique euh, balkanique euh, Oui, c'est de la musique, à vrai dire, on devrait dire turco-bulgare ce qu'ils jouent, parce que c'est vraiment un village turc de Bulgarie. Donc ils font de la musique turco-bulgare, de la musique de mariage, dans le style de Ivo Papazov, par exemple. Et alors ça, c'est voilà, c'est le, notre, côté turco, turco-bulgare. Ensuite, euh, il y a un genre de sousaphone. Alors, euh, le sousaphone, c'est cette espèce de gros tuba euh, qui, qui, qui, a, donc, qui amène la basse dans notre groupe. Et lui, il, est, il vient d'Ankara. Alors lui, il n'est pas du tout, bien que ce soit, bien qu'il ait grandi dans un village, il n'est pas du tout branché musique traditionnelle. Lui, il est complètement, alors il est complètement branché funk, le funk. Et en même temps, en même temps euh, il joue, il a fait une formation euh, classique, donc il joue euh, dans l'orchestre symphonique d'Istanbul il est tubiste dans, dans l'orchestre symphonique. Donc, donc il, est, il est à la fois un musicien classique et à la fois un musicien funk, et en même temps, il a le, le, les, les, les, racines dans, dans, dans, la tradition, si tu veux, puisque oh, lui, il a grandi dans un environnement très traditionnel. Ensuite, ah, Asle, elle, est de Malatya. Elle n'a pas du tout, elle a jamais euh, chanté des turcus des Balkans. Dans sa famille, c'est plutôt les trucs d'Anatolie, tu vois. C'est plutôt la musique anatolienne, mais euh, de, de, de, par le, Elle chantait pas d'ailleurs avant de, de, commencer euh, collectif. mais un jour, moi, je l'ai entendue chanter, et puis, puis on, a insisté pour qu'elle chante dans l'album. Elle a accepté à condition qu'elle ne chante jamais sur scène. Et voilà, et donc, euh, <laughs> et donc finalement, elle, est quand même maintenant euh, sur scène, elle joue de la trompette, elle chante, euh, et qui est, ah voilà, et j'ai oublié Ediz, donc le batteur. Et puis maintenant aussi, on joue avec, avec Batouane, et, euh, alors, Edis, lui, c'est un, c'est euh, aussi de Bulgarie, il est de Silistré. Et lui, il a, un cursus jazz. Donc, il amène la, touche jazz, on va dire, dans, dans, le collectif. Mais en même temps, il a grandi aussi dans un village. Et son grand-père avait un groupe folklorique en Bulgarie. Et, donc, il, jouait de la derbouka dans le groupe folklorique de son grand-père. Et il jouait aussi un peu de saz. Donc, lui, il a les deux, si tu veux. Il a le côté un peu traditionnel et très jazz en même temps. Et Batouane, alors Batouane, lui, c'est un, un cursus jazz, 100% jazz. Et, et, puis moi, moi, euh, moi c'est le, moi c'est la musique bretonne. Euh, moi, j'ai commencé, euh, j'ai fait de la musique. à vrai dire, j'ai commencé petit gamin le conservatoire pendant deux ans, mais ça s'est très mal passé. Et donc, et bien plus tard, je me suis remis à la musique par la musique bretonne, justement. Et donc, moi, mon truc, c'est plutôt les instruments traditionnels à la base. C'était la cornemuse euh, ou la bombarde. Donc, la bombarde, c'est la zona en Bretagne, si tu veux. Et moi, j'ai fait un cursus de, de fabricant d'instruments. Euh, moi je suis luthier au départ, je suis un luthier vent, enfin ce qu'on appelle un facteur d'instrument avant. Et, et donc dans, quand j'ai commencé donc tout cette, euh, ce périple autour des musiques euh, turco-balkaniques, mon truc c'était aussi autour des instruments, c'est-à-dire que j'ai collecté des instruments à la tonne, des vieux vinyles, des, pleins de flûtes en tout genre et tout ça, parce que j'avais toujours la, possibilité de fabriquer. Si tu veux, je voulais toujours enfin, je prenais un exemplaire pour pouvoir en faire des copies, si tu veux. Donc voilà, donc moi, c'est le côté un peu, euh, un peu, on va dire, euh, je suis un peu le joker dans, cette, euh, dans, dans ce groupe, si tu veux. J'amène j'amène les, des, éléments, on va dire, comment dirais-je Exogène. Exogène, exactement. <laughs> exactement. et adrien Adrien biraz Kolektif İstanbul'un müziğini birazdan bir parça dinleyeceğiz ama ona geçmeden önce Kolektif İstanbul'un müziğini ve aslında müziği yaptığınız yerleri sordu. E, müzis, müziği anlatmak için önce müzisyenleri tanıtmak gerekir dedi Richard. E, akordiyonist ve klarnetist aslında grubun temel e, unsurlarından ve Bulgaristan'ın kuzeyinden geliyorlar. Ben de oradan geliyorum bu arada. <laughs> Biliyorum. <laughs> Bulgaristan'ın kuzeyinden geliyorlar. Dolayısıyla ikisi de e, geleneksel olarak e, hani ailelerinden beri müzik yapan ve köyün e, müzisyen çocukları olarak büyümüşler. Dolayısıyla onlar müziğin e, Bulgar aslında bu, tam olarak Bulgar da değiller. Bulgaristan'ın bir Türk köyündenler. Dolayısıyla hem Bulgar hem Türk ezgilerini katıyorlar müziğe. E, tam bir Balkan müziği yerine Türk-Bulgar karması oluyorlar. E, Suzafoncu'ya geçersek e, ee, onun Suzafonu aslında anlatmak lazım. Böyle kocaman yuvarlak içine girerek e, çaldığınız bir alet. E, Suza, grubun Suzafoncusu ise Ankaralı e, ve çok geleneksel bir ortamda büyüyüp gruba katılmış birisi. Ama daha ziyade yaptığı müzik funk müziği ve klasik müzik. Dolayısıyla ikisinin e, üstelik de o geleneksel ortamdan gelen bir başka e, üçlü etkisini katıyor müziğe. Aslı, e, Aslı Malatyalı e, ve çok işte geleneksel bir aileden gelmiş. Hiç Balkan şarkıları falan söylememiş. Hatta anlattığına göre Işık'ın şimdiye kadar hiç şarkı <laughs> söylememiş Kolektif İstanbul albümüne kadar. Dolayısıyla e, o da bir başka e, farklılık. E, Ediz ve Batuhan da grubun bateristleri. Ediz de Bulgar göçmeni aynı benim gibi. E, ve bana <laughs> siz orada Breton deyince ben de kendi Bulgar damarım kabardı. E, ve o da caz kökenli. E, caz çalıyor. Onun ama aynı zamanda Bulgaristan'da dedesinin bir folklor grubu varmış. Folklor grubunda da darbuka ve saz çalıyormuş. Dolayısıyla aslında bütün farklılıklar e, bir araya gelmiş gibi. Batuhan da e, tamamen caz kökenli bir baterist. Dolayısıyla e, hepsi birbirinden farklı. Tabii en son olarak da Richard'a e, kendini de tanıt e, tekrarladık. Richard da aslında konservatuarda kötü bir, bir iki yıl deneyimi <laughs> geçirdikten sonra... E, ve ama özellikle doğru anladıysam sen orada müzik aletleri yapımı bölüm üzerine çalışıyordun. Ee, bu son, sonradan e, okudum. Önce ben çocukken biraz konservatuvarda e, böyle iki sene kaldım. iki sene okudum ama çok iyi geçmedi. E, ama son, ne zaman böyle e, birkaç sene sonra ne zaman tekrar müzik mera müzikten merak etmek başladım. O zaman e, biraz bu okudum aslında. Enstrüman ya, yap, hmm. yapımı okudum. Aslında bu enstrüman yapımı seni Balkanlara getirdi. Etraftaki Aynen. enstrümanları yani Balkanlardaki enstrümanları toparlarken e, kendini bir anda Kolektif <laughs> İstanbul'un içerisinde buldun diyebiliriz. Bence bu kadar söz ettikten sonra bir e, şarkı arası verelim. Olur. E, Joe Dessan'dan e, l'été indien ama Türkçesiyle pastırma yazını dinleyelim Kolektif İstanbul'dan. On ira, on ira, où tu voudras quand tu voudras, tu buteras, Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. sera mort. Toute la vie, toute vie, sera pareille à ce matin. Ce matin 呀。 matin. Alors merci Richard pour nous avoir fait écouter cet extrait du, de l'album Avenir qui vient tout juste d'être enregistré avec cette reprise de l'été indien. Euh, cette euh, chanson nous permet d'annoncer aussi l'émission qu'on va faire dans deux semaines euh, avec toi à nouveau, justement pour raconter cette nouvelle aventure et la suite de Collectif Istanbul, parce que c'est pas figé et ça continue de, de, bouger et de créer. Donc maintenant, on va continuer par la chronique dessert de Marie. Alors c'est à toi, Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir Ee, Mari'ye sözü bırakmadan önce çok kısaca Richard'le kaldığımız yerden aslında Kolektif İstanbul'un geçmişinden konuştuk. Gelecek projelerinden de iki hafta sonraki programımızda konuşacağız. Şimdi sözü tatlı için Mari'ye bırakıyoruz. Alors aujourd'hui pour le dessert du bistrot français, nous n'allons pas parler de livres euh, pour une fois, mais si nous, nous devions tout de même en citer un ce soir, ce sera un livre de recettes. Nous allons en effet parler de quelques pâtisseries et viennoiseries dont les noms français sont phonétiquement identiques euh, aux turcs et que l'on peut goûter dans les pâtisseries d'Istanbul et d'ailleurs. Même en ne parlant pas le turc, il est impossible de se tromper en lisant un menu. La crème de la crème des régales sucrés commence donc dès le petit déjeuner avec le croissant, mot d'origine turque utilisé aujourd'hui en France et ce depuis la défaite de l'Empire ottoman aux portes de Vienne en 1683. Vienne où un cuisinier a créé ce fabuleux croissant pour fêter la défaite des Turcs en reprenant l'emblème de leur drapeau. Je continue avec le mot biscuit et l'on peut d'ailleurs citer tout de suite le célèbre biscuit français, l'incontournable petit beurre, qu'il m'a fallu un peu de temps à lire comme tel la première fois que je l'ai vu écrit en Turquie sur un paquet de ces fameux petits gâteaux. Mais la liste ne s'arrête pas là puisqu'on trouve également dans les pâtisseries et restaurants turcs les desserts suivants les frais noirs, comprendre forêt noire, les millefeuilles et autres soufflés, et même, même la fameuse et délicieuse crème brûlée. Une chronique sur les desserts ne peut pas ne pas évoquer le célèbre profiterole dont l'invention est revendiquée par les Français et par les Turcs. A l'origine, le terme profiterole employé par Rabelais désignait un petit, pardon, un petit profit, et dès le XVIe siècle, il rejoint le lexique culinaire français pour décrire une pâte cuite sous la cendre. En 1690, la profiterole est un petit pain trempé dans les potages. Il faudra attendre l'année 1881 pour que les profiteroles deviennent le dessert que l'on connaît aujourd'hui. Mais les Turcs nous disent que la vraie profiterole a été créée par la célèbre pâtisserie Inchi en 1944 sur Istiklal et donc à Istanbul. Lucas Zigoridis, le fondateur du lieu, l'aurait inventé afin de proposer un dessert qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. C'est lui qui aurait mis la touche ultime, la sauce chocolat chaud sur les petits choux, tandis que nous, Français, nous régalions auparavant de vulgaires choux à la crème tout sec. Quant à savoir s'il faut remplir ses choux de crème pâtissière ou de glace à la vanille, le débat est ouvert en France, mais en Turquie, la crème pâtissière remporte la bataille. C'est sur cette note sucrée que je laisse la parole à Steven Gökchen pour demander l'addition. Çok teşekkürler Mari. Kısaca Mari bize e, tatlısında aslında gerçekten bu haftanın tatlılarından söz etti. Kuasanın, bisküvinin e, bizim Türkçe'de pötibörü nasıl yazdığımızdan söz etti. Profiterolün e, Fransızlar ve Türkler olarak mucidi olduğumuz konusundaki kavgamızdan söz etti. E, sizi çok uzatmadan hemen programı bitirirken afiyette kalın diyoruz ve bence tabii ki profiterolü inci Pastanesi buldu. Merci Richard, merci à toute l'équipe et on se retrouve tous ensemble dans deux semaines. Francis lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe Kültür Mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha ve Gökşen Şahin Lisha.